ndabaramukije nchuti bagenzi kaze mu makuru muri migwi kirundi havugwa kuruno murango duhera ku ngigo nkuru nkuru ziyagize igitigiri cy'abashinga amateka mirongo ibiri cyarongerejwe n'umugwiseni kuri uyu wa kabiri umuvugizi w'uyu mugwiseni Filipo Nzobonariba agasigura ko bongerejwe mu ntumbero yo kwisunga ibitigiri bisabwa n'ibwizo shingiro ry'u Burundi nayo inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi barashima ingene amatora yabaye mu mutekano ariko bakanegura utunenge twibonekeje umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Deogide Rurema asaba abajijwe amatonero y'ikawa kwakira umwimbu w'abarimyi b'ikawa inyuma nyuma y'isaha cumi na zibiri z'umugoroba ivyo yabivuze inyuma y'imyidogo y'abarimyi bo mu ntara za Ngozi Kayanza aho bidoga ko batakigwa inyuma y'ico gihe cy'isaha Ano makuru tuyahere mu bijanye na politiki umugwi y'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni warongereje igitigiri cy'abashinga amateka 200 kuri wa kabiri kubwo umuvugizi w'uyo mugwi abo bashinga amateka bongerejwe mu ntumbero yo kwisunga ibitigiri bisabwa n'ibwirizwa nshingiro by'u Burundi ku bashinga amateka bongewe umugambwe CNDD-FDD ufise abashinga amateka 14 abagore 8 n'abagabo batandatu umugambwe SNL ufise batanu abagore batatu n'abagabo babiri numwe ava mu mugambwe Iprona abongewe bose bakaba ari abatutsi bagizwe n'abagore cumi n'umwe hamwe n'abagabo icenda kuri rero hakaba hiyongera ko abatwa batatu n'abagabo babiri n'umugore umwe inama amateka y'ikiringo cumwaka wa bibiri na mirongo ibiri ushira bibiri na mirongo ibiri na gatanu izo bigizwe n'abashingamateka ijana na mirongo ibiri na batatu bava mu migambwe itatu ariyo CNDD-FDD Iprona na Senere hamwe n'abatwa batatu batekanijwe n'ibwirizwa nshingiro nk'uko bishikirizwa na Philippe Nzobonariba umuvugizi w'umugambwe Seni Ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'imibano ibijanye n'imibano aho gukorana eh, n'abanyemitahe bo hanze no gushobora kuja n'imitahe y'abarundi mu bihugu bindi byo tuma uburundi buronka akunguko mu by'ubutunzi ibyo bivugwa n'umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwigisha wa kaminuza Jean Prosper Niyoboke kubwiwe ngo ibikuru bikuru umukuru w'igihugu yarayatowe yo kwihatira mu byo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu hoba gukomeza intwari bereye no korohereza abanyimitahe hajya aho tugeze turavye isi mu by'ubutunzi urundi turabona ko akarusho ubwo karonka mu gihe ahanini two turakorana n'abanyamitahe bo hanze natwe heza tukemerera abanyamitahe yacu yo hanze uzotwara igihugu azuba afise ibikorwa atari bikeya ku ngezo zitandukanye ku bijyanye n'ibyo gutunganya byatuma by’ubutunzi bitera imbere Amakuru yacu tuyabandanye ugutunganya ikigwa cimbitse ku mashiramu ya leta y'u Burundi na Sojeya ni kimwe mu biri ku rutonde rw'ivyigwa ni namashingiranganje ikoranye kuri uyu wa gatatu kuri urwo rutonde harimo icegeranyo kukungene ishiramwe ritanga amazi n'amatara regidezo ryosubirwamwo mu bintu bitandatu bitegekanijwe kwigwa kuri uyu wa gatatu harimo umugambi wagutse ujanye no gufungura neza hamwe n'integuro y'itegeko ry'umukuru w'igihugu riha uruhusha societe femigo ngo rirondere ubutare bwa kabuye k'akabuyenge mu karere ka minago na murago mu abarimye b'ikawa mu ntara za ngozi na kayanza baridoga ko inyuma y'isaha cumi na zibiri badasubira kwakirwa ikawa mu bibanza by'itonorero bigatuma baca baja kuyisera imuhira iwabo bituma itakaza kanovera k'ikawa y'u Burundi mu rugendo umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ari mu ntara za muri zo ntara akaba asaba abajejwe amatonero y'ikawa kwakira umwimbu w'abarimyi b'ikawa ngo ni nyuma y'isaha cumi na zibiri Deogide Rurema akavuga kandi ko ahatagira umuyaga nkuba bategerezwa kugura amatara abonesha kure kugira ngo igikorwa cyorohe tumutegeho mpi kuri micro ya Fide d'Antoine Nsabimana turi ko turatemberera bene gihugu nko mu ntara za Kayanza mu ntara za Ngozi turabona ko muri zino ndwi zibiri ikawa igiye guhishira ari nyinshi cyane mu bipimo bya bene gihugu abenegihugu baroteye akamu bati ubu kawa bahora bayakira gushika isaha cumi na zibiri zo ku mugoroba hama bagaca bahagarika ati none ubwo ntibizotugora twaciye duhimiriza ujejwe ikigo odeka nabo bakorana yuko ahantu hatari amatara borondera amatoroshi manini manini eh, kugira ngo ikawa y'abenegihugu igume yakigwa n'inyuma y'isaha cumi na zibiri zo ku mugoroba eh, kuko batayakiriye bakayisubiza muhira bacayijana kuyisya n'ubundi e, tuba turi ko turahomba ka kanovera akamo rero notera abo bajejwe gukurikirana kwakira ikawa eh, ku matonorero ni uko ikawa boguma bayakira n'inyuma y'isaha cumi na zibiri zo ku mugoroba akamo twama twateye abenegihugu ni uko imbere y'uko bazana ikawa ku matonorero umwenegihugu iyo yarobanuye e, barazi ingene bayirobanura hanyuma ikawa nziza zikaja ukwazo ibisobwa bikaja ukwabyo iyo bashikanye izo kawa ku matonorero bakazisya bazitandukanya gutyo tuba turiko turakomeza akanovera k'ikawa yacu y'uburundi isanganiro Radio Isanganiro amakuru arabandanya mu by'ubudandaji birabujijwe kuva kuri uyu wa kabiri mu ntara ya Makamba kugurira ibiharage mu nzira canke mu barabara kuko ngo biri mu bituma umwimbi wavyo usesagurika abadandaza basabwa kubigurira mu isoko nayo imyango ikumvikana imbere yo ko kuvyikorako nakamugaterwa nabura amatari w'intara Makamba kunganirwa rurongo ibiro bijejwe uburimye ubworozi n'ibidukikije muri yo ntara mu gihe abanyagihugu bo bemeza ko ibirage vyahora ku ruzimbo ivyatumye n'imiryango itari mike iheba kubifungura abamenyesha ko bagiye kubiziganya inkuru tubaza Jerome Hakizimana byarashitse none ko mbona byari bitsibye muri nyagihe ibyo abo banyagihugu bavuga ko byabashikiye dufise agahengo eh, ubu twiriwe ibyo twimbuye nta ngorane nziza kuri ibyo buramatari w'intara ya makamba asaba abarimyi kudasesagurira umwimbu wabo mu kurumarira mu masoko kuko ngo ica ari rirerire gade y'ukuri amenyesha ko kugurira ibiharage mu nzira aca nk'imibarabara bihagaze kuva kuri uyu wa kabiri kuko ngo biri mu bituma umwimbu usesagurika muntu uri kurimbura ntuwimbure ukubise utwara ku isoko bajya abantu bagurira iharage mu nzira mubirukane bajya bari mu basesagura umwimbu w'ibiharage turabankiye ntibajya kugurira ku isoko ku muzane shoriraje ufise icyo ukeneye kugura kuko icisi rigufi bamwe muri abo barimyi bati bibutsa yo babonye mu mezi aheze bagiye kubiziganya nyina dufise atujya ukwezi kumwe ukaca wifuza kudushora sindi kandi ndifuza gushora imbuto y'ibiharage jewe mbonye ayo nabonye mu iyo minsi iheze Engineer Leon Shimirimana umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara wabona ko uwo mwimbu wokunganirwa no kurima imyonga muri iri ci kubayifise tubahamakara yuko mwori harimo imyonga ngo umuntu atarimye cyo tuhamwaka mu ntumbero yo kugwiza umwimbu ikiro cy'ibiharage kikaba kigugwa hagati y'igihumbi n'igihumbi n'atanu y'amarundi ku masoko atandukanye mu gihe mu minsi heza cyari cyashitse no ku bihumbi bibiri n'amajana atanu jerome hakizimana Makamba radiyo isanganiro urakoze Jerome tuve imakamba dukubitire mu ntara ya bururi abanyagihugu ba kumutumba muzima ku mirindi ntara ya bururi mu micungararo y'umwonga werutse kwimanyura uriyubikiranya uzirikanije n'imirima yari hari mu gicugu cy'uyu wa mbere bari nubwo bayuko bashobora kwasiga ubuzima hamwe ivyo vyashitse muri uwo mwonga byobandanya bagasaba intwaro gufata ingingo zikingira ubuzima bwabo Frederic Niyonzima buramatari w'intara ya bururi ahanura abanyagihugu kwirinda kwegera aho hantu mu kurindira ko abahinga batomora neza ibyabaye muri uwo mwonga ni inkuru ya Jean Pierre Misago twaryamye tubona byari bimeze uko byari bisanzwe biri hama tuza kubyuka dusanga ibintu by'ibitangaza na twe ibitangaza akumiza niyo majambo akoreshwa n'ababa mu nkinyira z'umusozi wa rubanga cyo kimwe n'abarengana baciye mu ibarabara bururi makamba barenganye ishure ryisumbuye ginyabigega berekeza imakamba nko ku metero amajana atatu mu kuboko kw'ibubamfu aho umwonga waratiriye urizikiranya uratemba nk'utwawe n'amazi y'inkukura ibice byo munsi bijya hejuru imirima iranyika kandi ariyo yaritunze itunze ababa mu micungararo nk'uko Yeremiya yumva bivuga hari imirima myinshi imirima y'ibiharagi imirima y'ibitoki imirima y'ibijumbu imirima y'amashu hari imirima myinshi cyane kapitolina ndorukwigira yabyumvise biri ko biraba akanarunguruka mu gicuku cyo kuri uyu wa mbere afise ubwoba ko bishobora kwisubiriza bari mu mazu akabasenyukira ko turiteze natwege yuko natwege bizohava bidusanga mu mazu ko abo bose basaba intwaro gufata ingingo zose zishoboka ngo bakingigwe intwaro zotuba hafi zikaraba ibi bintu hanyuma ku buryo bw'uko natwe ubuzima bwacu bwocungerwa Frederic Niyonzima buramatari w'intara ya Bururi atera kamo abanyagihugu kwirinda kwegera aho hantu mu kurindira ko abahinga batohoza bakamenya neza ibyashyitse muri uwo mwonga nibyo hariho umwonga uri ku mutumba wa muzima wisatuye hama ibumba riraduga hejuru abenegihugu rero twarashyitseyo turabamenyesha yuko atamwenegihugu n'umwe yosubira kuhegera natwe nk'ubarongoye twari tuye inzego zibijeje zarahishikiye ziko ziraraba ibyo ari byo kuva kuri uyu wa mbere abantu baguma banyuragiranwa kuraba ibyabaye muri uwo mwonga bavuga ko bisize ubwenge jean Pierre misago inyabigega radiyo y'isanganiro urakoze jean Pierre misago inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi barashima ingena amatora yabaye mu mutekano ariko kandi Kaneguru tunenge twibonekeje muri yo mu itangazo iyo nama yabo yashize ahabona kuri uyu wa kabiri umukuru w'iyo nama amesha ko ivyo vyerekanywe n'icegeranyo cakozwe n'indorerezi zirenga ibihumbi bibiri zari mu burere butandukanye bw'igihugu musenyeri Joachim Ntahondereye agamagarira abarundi kuguma batekanye mu kubandanya bizeye Imana Nous, membres de la conférence des évêques catholiques du Burundi, comme euh, nous nous l'étions proposé, twebwe abagize urwego rw'abepiskopi katolika b'i Burundi nkuko twari twabisabwe twararungitse indorerezi za baba ibihumbi bibiri n'amajana umunani mu matora aheruka yo kuwa mirongo irindwi rusama turaze icegeranyo baduhaye twabonye ko bikenewe ko tumenyesha abarundi ibi bikurikira turaze ibyo badushikirije turemeza ko amatora yabaye muri rusange mu umutekano ariko turatera ibyatsi utunenge twibonekeje aho twovuga nk'ingufu zakoreshejwe ku bari bahagarariye amatora kugira batere ku mukono ku byegeranyo by'ibyavuye muri ayo matora amakarata y'itora yarenga ko yashyizwe mu masandugu ugutorera abapfuye n'impunzi abatumye benshi kandi bitemewe ukugene mu biro by'amatora bimwe bimwe hari abatoye akarenga rimwe iyirukana iyirukanwa ry'abahagarariye amatora hageze guharura iterabwoba ryakorewe abaje gutora rikozwe na bamwe bamwe mu bajejwe intwaro babaherekeza no gushika mu bwiherero abantu binjira aho baharurira amajwi kandi bitarekuwe ibanga ry'itora ritari ryubahirijwe ukwakwa impusha zirekurira gutorera uwundi ndetse n'amatelefone kuri bamwe bamwe mu bari bahagarariye amatora turazi utu tunenge twose turibaza nimba bidateye kubiri n'ibiharuro by'ibyavuye mu matora nk'uko nk'akarenganyo turanga n'inzira zose zoshikwa ko hakoreshejwe inguvu turangiza rino tangazo duhamagarira abarundi kubandanya bizeye imana yo nyene iri hejuru ya byose ndetse no kuguma batekanye Seigneur qui reste le seul maître de l'histoire et à garder le calme Tukiri muri politiku serukira umugambwe SNL muri komine Buganda intara ya Cibitoki hariyamiriza itotezwa ry'abanywanyi bo mugambwe ririko riraba inyuma amatora heruka agatanga karorero ku mabarabara ya kabiri na gatatu ya Gasenyi muri yo aho yagiriza bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi umunyamabanga wa umugambwe SNDD-FDD agasaba uwagirizwa icaha yohanwa ku gatwe kiwe ntacafuze urwego buramatari w'intara ya Cibitoke asaba ajejwe polisi n'ubutungane kuhagabira bagafa bagafata kandi bagana abegwa n'icaha bataravye umugambwe bakomokamwo n’inkuru tubaza Alexis Ndayiragice ku ibara rya gatanu rya gasenyi muri komine buganda ngo ni urugo rw'umunywanyi wa senel rwatewe n'abanywanyi batatu mugambwe snidfd hanyuma hakubitwa abakenyezi babiri ku ibarabara rya kabiri rya gasenyi nyene muri komine buganda ngo ni umunywanyi w'umugambwe snidfd agenda aratera ubwoba abakenyezi n'abigeme ibyo bikaba byabaye inyuma y'amatora aheruka nsabimana vincent serukira mugambwe senel muri komine buganda ariko arashima igikorwa cakozwe na musitanteri w'iyo komine aho yasubiye bije mu ngo zabo abanywanyi b'umugambwe senere bari batanguye guhunga kubera gutotezwa akamusaba ko n'abandi yobikora uko muri komine buganda abantu bagatekana kiretse rero aho muri komine buganda abanywanyi b'umugambwe senere bavuga ko batotezwa ahandi havugwa ni kaburantwa muri iyo komine nyene buhindo buhayera muri komine mugwi ruziba na gitumba muri komine mugina utwara urwego rw'urwaruka rw'imbonerakure mu ntara c'ibitoke asaba ko mu gihe habone ikosha atawo atawogitira umugambwe ariko ko umuntu wese yohanwa ku gatwe kiwe ntacavuze urwego sekambaba ya Albert umunyabanga wa mbere w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara cy'ibitoke asaba ko mu gihe abantu boba bamenyekanye ko bagize ikosa ryo guhohotera abandi ngo ntibasangiye umugambwe ko bohanwa aho ni mu gihe yari amaze kumva amazina y'abahohoteye abandi muri komine Buganda kuyora rya gatanu n'irya kabiri rya Gasenyi kuri iyo mwidogo yo aserukira umugambwe seneri muri komine buganda buramata ritera iteka joseph atwara intara ya cibitoke asaba ko abajejwe igipolisi hamwe n'abajejwe umutekano ko bofata kandi bagahana uwo wese ariko aratoteza abandi ku mvu y'ibyavuye mu matora aheruka agasaba ko abantu bose mu ntara ya cibitoke botekana nk'uko bahora ntibatwagwe n'impuwe y'ibyavuye mu matora mu cibitoke alexi ndahiragije radiyo isanganiro vuga undemeshe Inyuma y'amatora abahiganywe ngo bakwiye gukoresha imvugo ihumuriza kandi bose biyumvamwo nayo ku banywanyi b'indongozi zahiganywe nabo ngo bakwiye kwisuzuma umwe wese mu mutima iwe hanyuma akaja kubaka neza ikibano ciwe n'abandi buca nandi y'imvugo iremesha tweteguriwe na Aubin Nyonkuru mu bihe by'amatora bamwe mu baba ariko bitoza canke ndetse n'abanywanyi babo baratwagwa bamwe no gushikiriza imigambi abandi nabo no kuyumviriza patrice sabuguheba yanonosoye iby'imibano ati iyo ayo mahiganwa aheze umwe wese aba akwiriye kubaka neza ikibano ciwe na kare mu bo aba yarumvirije ngo nta n'umwe ashikiriza imigambi mibi imvugo ivana nahuri uri n'ibyo urimo ubunagira nsabe bose mu mibano n'imigenderanire y'abantu umwose nataye ku mutumba iwabo mu nzu iwabo umwe asubire mu kibano ace yibuka muri kahise ka vuba ko kampani yamaze iminsi idashika n'ukwezi ni ukuvuga yuko aje mu kibano nk'uko yahora ibyo bishoboka mu nzira zitatu ingene we yakira abo bateze kubana yabonye bafite iyindi myambaro yabonye bafite ibindi byiyumviro canke we abo asanga mu kibano mu mibano barimwo bamubonye afise umwambaro afise imvugo afise ibintu uburyo umengo bwo kubaho bwahindutse hanyuma hari ikindi co umuntu asubira mu gatima nama kiwe co bitera conscience kwisubiramwo wewe gutaha gutaha hari ababibaza ko gutaha mu nzu wewe umaze amezi n'iminsi utembereza umutima wawe mu gihugu cose ubu rero bugarukane muri wewe hanyuma butangure bishasha imvugo rero icifu gufatira kuri uko wowe wamaze gutahana ubwenge n'umutima wawe byamaze gutaha neza uca uvuga neza kujya wahora niyo byoba byahora bigorana ubu noneho hari icyo ukora cy'akarusho mu kubaka amahoro y'igihugu uwo muhinga mu bijyanye n'imibano ati naho ihiganwa ryo ritagenze neza uko naka canke naka yaravyiteze umwe wese akwiye gukoresha imvugo ihumuriza nayo ivyo bitagenze neza abantu bakabirekera ababijejwe dufatire ku bantu hari abatsinze hari n'abatsinzwe nagira nsabe abarundi baze baratahura mu mibare n'imigenderanire yabo ko ibintu babigira positive ni ukuvuga babiha ubwiza bamenye kwakira ibintu mu bwiza naho hoba harimo ubusembwa bwinshi ariko kazoza ko kategerezwa kuzoba keza ingene inzira bizocamwo amakosa akosogwe ucamo birekera abariko bararaba amategeko abanyepolitike barebare bakuru bakuru ibyo hasi nabyo turime tworore dutere imbere n'imvugo ibe nziza abana bagume mu mashuri eka mu buzi bwa leta mu bikorwa utwabo habe imvugo ibereye y'amahoro cyane cyane azana kazoza ku bwa patrice guheba iyo abarongoye abandi nabo bakoresha imvugo zibiba urwanko ngo abantu bakwiye kutajyana nyabahururu ahubwo ibibi babitera ibyatsi nayo ibyiza babikurikize Ni kuri iyo nkuru ijanye n'imvugo dusozereye ko ano makuru